četvrtkom. U 8. stoljeću prije Krista iz grčkih gradova isplovljava stotine brodova. Tim brodovima tisuće kolonista odlaze iz svojih gradova kako bi na obalama Sredozemlja i Crnog mora izgradili nove gradove.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 i to su njihovi prvi kontakti sa vanjskim svijetom koji su se naravno ostvarivali preko mora. I tada se početkom 8. stoljeća čini se prvi put pojavljuje u Grčkoj između ostalih problema i problem hrane. U devetom stoljeću je već počeo jedan prilično nagao razvoj materijalne proizvodnje, a vidi se po povećanoj količini materijalnih dobara koje ti gradovi posjeduju, e, samim time došlo je do povećanja broja stanovnika. E, iako to još nije tako uočljivo kao što će biti uočljivo oko početkom i oko sredine 8. stoljeća. Sredinom 8. stoljeća imamo već vrlo veliki e, broj novih gradova, imamo veli, povećan broj stanovnika, imamo jake urbane sredine, imamo prve e, znakove da se to pretvara u pravi grčki polis, pojavljuju se slobodno stojeći hramovi kao zasebne građevine, ne više povezani sa Kneževskom palačom, E, Kneževske palače kao arhitektura prepoznatljiva nestaju iz naselja, zamjenjuje ih prepoznatljiva arhitektura svetog dijela grada, njegove akropole, hramova i s druge strane agore, e, skupštinskog mjesta kao pokazatelj nove organizacije društva. I u toj situaciji oni kreću u veliku kolonizaciju, oni su napučili svojim gradovima gotovo sve dostupne im obale Sredozemnog mora. To znači da se nisu naseljavali samo ondje gdje su postojale velike, čvrste i dobro uređene države, kao što je Egipat, kao što su bliskoistočne države, na primjer Aramejska država, Asirska država, Fenička – i nisu se naselili na onim dijelovima sredozemlja koje su već bili prije njih naselili, da ne kažemo bezecirali Feničani. A sve ostalo je počelo bujat grčkim gradovima. I to je to razdoblje velike kolonizacije koje počinje negdje oko 770. godine i završava negdje kako gdje krajem šestog, početkom petog stoljeća prije Krista. Velika kolonizacija je završila jednostavno onda kad su ostali bez zemalja za koloniziranje. Nije ona završila zato što su oni odlučili prestati osnivati kolonije, nego zato što više nisu imali kamo. zašto su se Grci upustili u taj veliki pothvat kolonizacije. Jednoznačnog odgovora nema. Ono ovisi od grada do grada. Negdje je bilo previše stanovnika. Grčki grad država nije mogao podnijeti niti prehraniti veliki broj ljudi. Negdje je poražena politička stranka dobila samo jedan izbor, odlazak iz grada i utemeljenje novog grada u kojem će živjeti. Negdje je kolonizacija bila način da se riješi problem nezakonite djece ali već stari pisci navodili su da je najčešći razlog za kolonizaciju Sredozemlja i Crnog mora bila stenohorija ili nestašica zemlje. Grčki grad država početkom 8. stoljeća teško je mogao prehraniti svoje građane. Od čega je živio jedan grčki grad? E, da bismo odgovorili na to pitanje, prvo se moramo e, zapitati koliko su uopće stanovnika imali grčki gradovi. E, to su danas e, procjene koje se rade na temelju arheoloških istraživanja e, koje se rade kombinirano sa demografskim procjenama koje se donose na osnovi broja grobova, učestalosti pokapanja, starosti pokojnika i tako. Kad se svi ti podaci saberu, onda se danas procjenjuje da je u arhajsko vrijeme Znači, u šestom stoljeću prije Krista u samoj Ateni živjelo oko 10.000 stanovnika. Pretpostavlja se da su tada vodeći gradovi grčkog svijeta, Milet i Korint, bili nešto veći nego Atena, ali ne bitno, i da su svi ostali gradovi bili znatno manji. Prosječan grad u Grčkoj u šestom stoljeću procjenjuje se na 3000 duša, što bi značilo da je takav grad morao imati 8,5 kvadratnih kilometara plodnih površina da bi mogao prehraniti svo svoje stanovništvo. I kad kažemo plodnih površina, onda to podrazumijeva mnogo plodniju zemlju nego što je u prosjeku grčka zemlja. A to znači da su gotovo svi grčki gradovi onog trenutka kad bi prešli granicu uspješnosti ekonomskog rasta na ovaj ili onaj način morali uvoziti hranu. Eufameito pasa i a καί πόντος y ούρεα τέμπεα σιγάτο. Έχοι θόγκοι τορνήθων, μέλεϊ γαρπρός χέμας βάινι, se ακρσεκόμας εουχάιτας. U staroj Grčkoj, kako piše Euripid u svojoj tragediji Bakhe, dva su božanstva bila posebno bitna. Ta dvoje ti je, mladiću, u ljudi prvo. Božice nam Demetra da, zemlja ti je krsti kako voljate. Smrtnika hrani suhim darima svojim a s druge strane dođe sin semelin sad napitak, grozda kaplju nađe, donese smrtniku. Tugu ljudima bijednim razbija. Kad trsova se soka oni nasaču i sanak daje, dnevnih jada zaborav, a drugog lijeka nema mukam, brigama. Demetra je bila božica plodnosti i zaštitnica poljoprivrede, a Semelin sin je Dioniz, bog vina. Osnovna hrana e, bile su naravno žitarice. Pšenica je bila poznata, uzgajala se naravno, ali se bijeli kruh rijetko jeo, jeo se za blagdane i čak se u Atenskom Pritaneju bijeli kruh jeo samo za blagdane. Ostalo je bilo e, ječam, raž, od čega se mogao praviti kruh. Bio je far ili njemački naziv je špelt, hrvatski pir. E, to je žitarica tvrdog zrna od koje se pravila kaša, od koje se nije mogao praviti kruh. Međutim, u osmom stoljeću prije Krista pir je prehranjivao veći dio e, stanovništva za istočnog sredozemlja. Danas je ostao samo kao domaća žitarica u Švicarskoj, gdje se nudi kao specijalitet, u sjevernoj Italiji, ali u 8. stoljeću prije Krista pir je gotovo bio osnovna hrana. U Grčkoj je svakodnevno jelo bila maza, to je bila ječmena pogača, jelo siromašaka i ljudi koji nemaju puno novaca i zbog toga je bila predmet e, izrugivanja svih mogućih komediografa i svih viceva i komedija jer je riječ o siromaškom jelu. Žitarice su vrlo osjetljive. Osjetljive su na sušu, e, loše godine se događaju nama danas na svakom koraku, a kamoli ne u antici da propadne ljetina ili zbog suše ili zbog prevelikih kiša i žitarice same po sebi nisu mogle biti osnov svake prehrane. Zbog toga su Grci sadili i jako puno jeli povrće, naročito mahunarke, sve vrste mahunarki. I mahunarke su bile, možemo slobodno reći, glavna hrana. Glavni oslonac svakoga grada da u lošim godinama neće pomrijeti od gladi. Kako je stanovništvo raslo, tako je rasla potražnja za žitaricama. Ali pretjerano iskorištavanje zemlje i erozija tla smanjivali su oranice na kojima se moglo uzgajati žito. Izlaz su Grci našli u povrću, posebno u mahunarkama. Grci su vidjeli da je urod puno bolji na polju na kojemu su jednu godinu uzgajali mahunarke – Tek u 19. stoljeću nađeno je objašnjenje za tu pojavu. Mahunarke su imale to svojstvo da zadržavaju dušik u tlu. Uz to, mahunarke, posebno grašak, slanutak i leća, bile su puno otpornije od žitarica. E, osnovne mahunarke koje su se jele na sredozemlju i u Grčkoj, to su naravno crni i bijeli bob. Bob je osnovna hrana, a potom su tu grašak, slanutak, leća i sve njihove podvrste Jako puno povrća se jelo kao što je repa, mrkva, e, sve vrste kupusa, e, sve vrste korijenja od divljeg e, celera, peršuna, pa onog polu domaćeg pa nadalje. Na kraju krajeva grčki grad ti je dobio ime po Selenu, odnosno Celeru. to je bila garancija gradu da će preživjeti loše godine ako urod žitarica propadne. Meso se jelo rijetko, naročito meso krupne stoke, mislimo na govedinu, to samo za blagdane i samo kad je bila riječ o velikim državnim žrtvama, kad bi država žrtovala stotinu volova ili bikova višnjim bogovima, onda bi se to meso ispeklo i podijelilo narodu. Od mesa, ako se meso jelo, najčešće se jela usoljena svinjetina. To je bilo najjeftinije meso, i ako uzmemo raspon cijena, jedan odojak je koštao oko jednu i pol do dvije drahme, ponekad i manje, za razliku do, na primjer, vola koji je stajao stotinu i više drahmi. E, jela se ovčetina za blagdane, to je blagdansko meso, naročito ovnovi i da su ovnovi bili specijalitet, to nam svjedoči Homer koji kao idealnu hranu spominje tusta stegna ovnova, ali meso je sve u svemu bilo rijetko. Kako onda prehraniti stanovništvo Stare Grčke? Idealno bi bilo da je Stara Grčka imala obilje mesa, koje bi Grcima dalo dovoljno bjelančevina i masnoća. Uostalom, meso je bilo i najcijenjenija hrana. Bez njega se gozba nije ni mogla zamisliti. Homer u svojoj Ilijadi ovako opisuje gozbu koju je priredio Ahil. Zdravo, mili ste meni došljaci. Nužda je valjda, vi ste i srditu meni u ahejskom najdraži rodu tako im reka Hilej, i povede ih napravo divni na naslonjače ih on i na porfirne sagove sjedne, a onda reče Patroklu, nablizu koji je bio. Veći postavi vrč, mene tijev sine, i jačeg smješaj vina i čašu pred svakoga metni, jer ovo najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom. Reče, te posluša riječ drugara milog Patrokla. Velku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki. Na nju od debele koze i ovce položi hrbat. I bujno, masno pleće od krmka položi tomnog. Sve je to automedon držo, a sjekao divni ahilej. Sve on razreže sitno i natakne zatim na ražnje ali mesa nije bilo dovoljno. Ahil, Agamemnon i ostali prvaci Grka pod Trojom bili su kraljevi i oni su si mogli priuštiti takvu gozbu. Kako bi nekako dobili bjelančevine, Grci su jeli puno ribe. Ali potražnja za ribom dovela je do toga da su trgovci ribom bili dosta omraženi. Kako su na njih gledali grčki pisci, opisuje profesorica Marina Milićević-Bradač u svojoj knjizi Grci na Crnom moru. U Ateni su dobru ribu sebi mogli priuštiti samo vrlo bogati ljudi. Aristofan će reći da su ribe, ta božanska bića, bile božanski skupe i samo bogati ljudi odlaze na ribarnicu. Pjesnik Antifan zove velike ribe ljudožderima, zato što je njihova cijena mogla prožderati nečije imanje i život i stoga su ribe uvijek neprijatelji. One u moru proždiru brodolomce, a one ulovljene proždiru imovinu kupaca – jedan od Antifanovih likova naziva prodavače riba gorgonama. Običan čovjek mora odvratiti pogled od njih, jer će se, čim kažu cijenu, pretvoriti u kamen. U staroj Grčkoj trgovci ribom bili su visoko na popisu gradskih zlikovaca. Na vrhu su im društvo pravili samo sugrađeni koji su se bavili politikom, te trgovci žitom. Trgovci ribom bili su stalna meta atenskih komediografa – Ismijavali su njihovo ponašanje, njihovo obilaženje gradskih zakona i poreznika kad god su mogli, cijene njihove ribe. Atene je na jednome mjestu sakupio sve što se imalo reći o trgovcima ribom, od kojih je teže bilo dobiti izravan odgovor nego od političara, koji su protivno propisima na tržnici škropili ribu vodom kako bi izgledala svježa. Masno su je naplaćivali i još tražili da im se plati stranim novcem. Svježa bijela riba dostizala je ogromne cijene. Običnim ljudima bila je dostupna svježa sitna i usoljena riba, koja je bila skuplja od male svježe ulovljene ribe. Najjeftinija je bila lošija usoljena riba, posebno ona pokvarena i stara. Da bi se mogla jesti, dodavani su je začini poput timjana, dodan bio bio i luk i umotana je u smokvin list. Takva je hrana bila namijenjena siromašnima i vojnicima na vojnom pohodu. E, bjelančevine koje daje meso, inače njima je nadoknađivala riba. Riba je bila upola manje hranjiva od mesa, ali je činila vrlo važnu okosnicu prehrane svakog prosječnog Grka. I to riba u svakom mogućem izdanju. Svježa, usoljena, sušena, ukiseljena, preparirana, zapakirana, u rinfuzi mala, velika, krupna, bilo kakva riba je bila osnova e, prehrane u toj kulturi u kojoj se meso vrlo rijetko jelo. Grčki gradovi ovisili su i od trgovine a od svih roba koje su proizvodili grčki gradovi i koji su nudili na tržištu sredozemlja, najbolje je prođu imalo vino. Najbolja vina dolazila su s otoka Hija, Tasa i Lezba. Vino s kosa bilo je bijelo i začinjeno morskom solju, a vino je bilo najbolje prodavani proizvod. Izvozilo se uglavnom u barbarska područja. Uz vino tu je bilo i maslinovo ulje. Najčešća ambalaža u kojoj se prevozila roba bile su amfore. U amforama se nije samo prevozilo vino i ulje, u njima se prevozilo i mlijeko, ocat i ukiseljeni komadi dupinovog mesa. U amforama su se prevozile i krute tvari, masline, šipak, sušena i usoljena riba. Iz grčkog grada trgovci bi izvozili proizvode po cijelom sredozemlju i iz cijelog sredozemlja roba je dolazila u grčke gradove. Što je sve stizalo u Atenu nabraja pisac komedija Hermip, koji je živio u doba Perikla – uz novac i traženu robu trgovina je u grad dovodila i neke neželjene stvari. Silifon i koža iz Kirene, skuše i usoljena riba s Helesponta, pir i govedina iz Italije, svrbež od Sitalka iz Trakije, poklon za Spartu. Brodovi puni laži od perdike iz Makedonije, svinje i sir iz Sirakuze, jedra i papirus iz Egipta, tamjen iz Sirije, čempresovina za bogove skrete – bjelokost iz Libije, grožđice i sušene smokve, donosioci slatkog sna, sroda. Kruške i debele ovce se ubeje, robovi iz Frigije, plaćenici iz Arkadije, robovi žigosane hulje iz Pagaze, kesten i masni bademi iz Paflagonije, datulje i fino pšenično brašno iz Fenikije, sagovi i obojeni jastuci iz Kartage. Sve je kod Grka bilo izvozni proizvod. Sve što se moglo prodat bilo je izvozni proizvod. E, međutim, ulje je bilo osnov svake prehrane. E, jedan e, prosječan doručak se sastojao od komada pogače umočene u maslinovo ulje ili u kombinaciju maslinovog ulja i crnog vina. Vino je bilo jedno od najobičnijih e, prehrambenih artikala koji se jeo, na primjer, ujutro za doručak. E, to također Homer opisuje, to vrstu mješavine e, maslinova ulja, vina, pogače ili suhoga kruha sa mrvicom sira i ta mješavina jako podsjeća iz Homerovog opisa na, na današnju istarsku supu. To je gotovo ista vrsta prehrane. Maslinovo ulje se jelo sa svime. E, prosječan vojnik je dnevno, na primjer, mogao dobiti jednu ječmenu pogaču, e, jedan, e, dva deci maslinova ulja, nekoliko maslina i smokava i jednu sušenu ribu zamotanu u list vinove loze i to je sve. Maslinovo ulje je zapravo bilo začin odnosno recimo tako sos uz koji se to jelo. Barbari nisu mogli odoljeti grčkom vinu. Grčki povjesničari Atenej i Teopomp pišu da su na svojim gozbama i liri raspuštali remenje da mogu što bolje piti. Kako bi sve više pili, to su više remenje raspasavali. Atena je pisao da su na tim gozbama i pijankama sudjelovale ilirske žene, koji su svoje pijane muževe vodile kućama. Ti povisničari pišu i o tome da je ardijejski kralj Argon bio veliki ljubitelj pića i da ga je i ta ljubav ubila. Veliki ljubitelj vina bio je i posljednji ilirski kralj Gentije, Vino je služilo i za ratna lukavstva. Teopomp piše o događaju iz 395. godine prije Krista, kada su Kelti varkom porazili ilirske ardijejce. Dugo su se s njima tukli i nisu ih mogli savladati. Onda su napustili svoj logor i u njemu ostavili jelo i piće koje su zatrovali. Kada su ardijejci provalili u prazan logor, ponapijali su se ovoga pića i postali nesposobni za bitku. Nakon toga upali su Kelti, stjerali ih u neku rijeku i pobjedili. Jako puno se izvozilo, naročito je Atena koja je vrlo brzo ostala bez obradivih površina za žitarice, uzgajala maslinike i vinograde i jako puno izvozila upravo maslinovo ulje, e, na njemu zarađujući toliko da može uvoziti hranu, prvenstveno žitarice. Atičko maslinovo ulje je bilo silno cijenjeno, međutim atensko vino nije bilo cijenjeno uopće, izgleda je bilo loše vino i da nije bilo naročito kvalitete, nije se izvozilo jer za njim nije bila neka potražnja, popili bi ga uglavnom sami Atenjani po niskoj cijeni. Bilo je među jeftinijim vinima i prodavalo se u većim količinama i nije bilo interesantno. Međutim, drugi grčki gradovi proslavljeni po vinu, kao što je Tas, kao što je Menda, Torona, Hios, pa onda Herakleja Ponska, Hersonez, oni su prodavali vino u ogromnim količinama, njihovi divovski vinogradi i ogromne površine koje su imali pod vinogradima, to je bila roba za izvoz. Nisu je sami pili, sve je odlazilo u izvoz i to su bile vrlo skupe robe. Najskuplja vina najviše su kupovali ne Grci, nego barbari, susjedi tih Grka, Skiti, Tračani, Dačani. Oni su kupovali ta vina po vrlo skupoj cijeni i kako nam svjedoče arheološki nalazi, za razliku od Grka koji je vino pio uvijek miješano s vodom, barbari su ga pili čisto, nisu ga miješali s vodom. Savjet o tome kako treba piti vino daje Ksenofan, osnivač Elejske filozofske škole. U kratkom fragmentu iz svojih elegija Ksenofan piše U čašu prije ne nalijevaj vino, već vodu, vino nadolijevaj. Takav način točenja poboljšavao je vodu. Da se vino prvo nalijevalo, a onda voda, tako bi se kvarilo vino. A tako se i pilo manje vina. Pijenje čistog vina većina Grka je smatrala ludošću, koja je bila svojstvena samo barbarima i robovima. Kako bi svoje djeci pokazali što čisto vino može napraviti od čovjeka, Spartanci su priređivali ovu okrutnu predstavu sa svojim robovima, koje su zvali Heloti – o toj predstavi piše starogački povjesničar Plutarh. I u drugom su pogledu Spartanci surovo i okrutno postupali s helotima, pa su ih tako prisiljavali da piju mnogo čista vina, a onda ih dovodili na zajedničko blagovanje, pokazujući tako mladima što je pijanstvo. Pijančevanje je bilo strogo zabranjeno u Sparti i na Kreti. U južnoj Italiji, u gradu Lokri, zakonom je pijenje vina bilo stavljeno među najteže zločine – Ostatak Grčke uživao je u razrijeđenom vinu. Omjer vode i vina najčešće je bio 3 naprema 1. U Ateni ta je mješavina bila poznata pod imenom žablje vino ili 2 naprema 1. Riječi se voda i vino mješalo u omjeru 3 naprema 2. Omjer vina i vode pola-pola bio je krajnje rijedak u Grčkoj. Iz grčkih gradova brodovi su u amforama prenosili velike količine maslinova ulja i maslina, a ti brodovi nisu prodavali to ulje barbarima. Oni su svoje masnoće dobivali iz drugih izvora. Maslinovo ulje prodavalo se Grcima, onima koji ga nisu mogli dovoljno uzgojiti u okolici svog grada ili onima koji su se naselili u krajevima gdje maslina nije uspjevala. Problem je sa maslinovim uljem E, zbog te teorije o tome kako se čovjek navikava na masnoće. Radi se o tome kad jednom naviknete na jedan tip masnoće, jako je teško prijeći na sasvim drugi tip. E, barbarski narodi prije doticaja sa Grcima, naročito na Crnome moru, nisu nikada bili u dodiru s maslinovim uljem. Njihove masnoće su ili salo i loj domaćih životinja ili E, su masnoće na, na bazi mliječnih proizvoda, znači maslac, maslo i slične stvari. Teško je zamisliti da su oni e, zahtijevali tolike količine maslinovog ulja. Moguće je da su se s vremenom i oni lagano navikavali na maslinovo ulje, ali to je teško zamisliti. Maslinovo ulje kad je išlo u izvoz, išlo je, misli se, uglavnom Grcima koji su živjeli izvan matične domovine u krajevima gdje masline nisu mogle uspjevati. A to prvenstveno mislim na Crno more. E, s druge strane, ni tim Grcima koji su došli u nove krajeve, nije bilo lako naviknuti se na masnoće drugačijeg tipa nego što je bilo maslinovo ulje. I zato primjećujemo da gdje god su se Grci naselili, čim se naseljavaju istom počinju uvoditi kulturu maslina u taj kraj u koji su došli. Tamo gdje masline mogu uspjevati, onda se razvija čitava industrija maslinovog ulja, kao što je Južna Italija, u južnoj Italiji masline kao kultura nisu bile poznate prije dolaska Grka. Grci šire uzgoj maslina. Na Crnom moru masline ne mogu uspjevati osim na jednom malom dijelu maloazijske obale, e, oko, oko Herakleje i Sinope, ali to je mali, mali dio i tu masline u zanemarivim količinama rastu. Nigdje drugdje one ne mogu uspjevati. I zbog toga su oni uvozili ogromne količine maslinovog ulja. A izvozili su ogromne količine vina jer je loza jako dobro uspjevala u tim krajevima. Kada većina ljudi pomisli na staru Grčku, vide Atenu iz 5. stoljeća, Atenu iz doba Perikla, Njezina akropola i ostale divne zgrade, pomorska moć i njezina kultura sinonim su za klasičnu Grčku. Ali moć, bogatstvo i kultura Atene nije pala s neba. U svom životopisu Perikla Plutarh piše – Ljudi muževne dobi i u punoj snazi dobivali su obilna životna sredstva od državna novca, služeći vojsku, a mnoštvo prostih radnika koji po Periklovoj volji nisu bili uzeti u vojsku nije trebalo niti da ostanu bez udjela u državnim poslovima, niti da primaju plaću za besposličarenje. Zato je narodu predložio veliki broj zamisli, zamašnih gradnja i nacrte dugotrajnih pothvata koji su zahtijevali sudjelovanje radnika raznih struka, da bi i onaj dio stanovništva koji je ostao kod kuće imao pravnog osnova da od državne imovine dobiva korist i dio. Građa zato bila je kamen, mjed, slonova kost, zlato, ebanovina i čempresovina, a obrtnici koji će to izrađivati i dogotavljati tesari, kipari, kovači, klesari, zlatari, tokari za slonovaču, zlatari, zatim ljudi za dopremanje svega toga, trgovci, mornari, kormilari na moru, a na kopnu kolari, konjušari, vozari, užari, cestari. Tako su se te građevine dizale velebne svojom veličinom, a neusporedive oblikom i ljepotom. I majstori su se natjecali da postignu savršenstvo izrade. Najčudesnija pak bila je brzina gradnje. Sjaj atenskih građevina djelomično je došao iz blagajne Atenskog saveza, koja je s otoka Dela preseljena u Atenu. Ali atenska moć i bogatstvo koji su tako uplašili Spartu i dali povoda za Peloponeski rat koji je označio kraj najsjajnijeg razdoblja Grčke, imali su temelj u snažnoj floti i u dugim zidovima koji su povezivali Atenu s njezinom lukom u Pireju. A temelj te mornarice i tih zidova bili su rudnici srebra u Lauriju, Atena je ovisila o laurijskim rudnicima, u kojima se kopalo srebro. Njezine čuvene flote, koja je bila temelj njezinog bogatstva i moći, ne bi bilo bez srebra iz tih rudnika. Temistoklo je bio prvi koji je predložio da se prihod od laurijskog srebra upotrijebi za izgradnju flote. Rudnici u Lauriju, planinskoj oblasti na jugozapadu Atičkog poluotoka, davali su srebro od 6. stoljeća prije Krista. Ruda se vadila iz okana koja su se nalazila duboko pod zemljom, neka su bila i 100 metara ispod površine zemlje. Okna su bila metar visoka i nešto manje od metra široka. Razdvajanje srebrnosnog olova vršilo se ispiranjem u bazenima, a zatim se srebro odvajalo taljenjem u pećima. U rudnicima su u nemogućim uvjetima radili robovi ali rudnici u Lauriju nisu samo uništavali tisuće života. Oni su uništavali okoliš u okolici Atene. Voda se trošila za ispiranje rude, drveće se sjeklo za taljenje. Atenski sjaj i moć plaćeni uništavanjem okoliša. Grci su tako uništili okoliš da su neki od stručnjaka za klasičnu povijest iznali ocjenu da je slava klasične Grčke plaćena uništenjem okoliša. Da, to je jedna e, rečenica koja se čist često E, pojavljuje ta gorka rečenica e, da je potpuno uništenje okoliša bilo cijena koja je plaćena za slavu klasične Grčke. Po onome kako nam govori arheologija i što do danas znamo, e, čini se da je to točno i čini se da su stari Grci uspjeli potpuno poremetiti ekološku ravnotežu ne samo svoje domovine, nego i šireg područja oko matice i gdje su se naseljavali. E, ogromne površine šuma su posječene i to prvenstveno za gradnju brodova, potom za tehnologiju vatre, što znači za svu onu tehnologiju koja zahtjeva e, topljenje na visokim temperaturama ili pečenje na visokim temperaturama. Prerada željeza, prerada svih drugih materijala traži visoke temperature. E, tu je nešto moralo gorjeti pečenje keramike, naročito pečenje crijepova i poslije opeka za gradnju, zahtijeva ogromne količine drveta. E, goleme količine drveta su sagorene u drveni ugljen koji je neophodan za preradu željeza. Kemijski je neophodan. Isto tako su ogromne količine drveta sagorene za vapno, bez kojega se nije moglo zamisliti ni gradnja, ni metalna industrija. I sve to zajedno kad se uzme pa se tome još treba pribrojiti domaćinstva gdje se procjenjuje da je u arhajsko vrijeme jedno kućno domaćinstvo sagorjelo tri tone drveta godišnje sve zajedno nam pokazuje da su oni posjekli svaki šumarak do kojeg su se mogli dočepati. Uništenju šuma doprinijelo je i kopanje za rudnim bogatstvima. I drugi su rudnici osiguravali bogatstvo i moć čuveni su bili oni na otoku Tasu, na sjeveru Egejskog mora. Njih opisuje Herodot u svojoj povijesti. Tašani su, kad su bili pod opsadom Histijeja Milećanina, budući da su imali goleme prihode, od toga novca gradili ratne brodove i podizali moćne zidine. Prihode su dobivali skopna i iz rudnika. Iz rudnika zlata kod Skaptehile, Pristizalo im je ukupno 80 talenata, a iz onih na samome tasu nešto manje od toga. Svojim sam očima vidio te rudnike, a daleko su najčudesniji od njih oni što su ih pronašli Feničani koji su pod vodstvom Tasa naselili ovaj otok koji sada nosi ime po tom Feničaninu Tasu. Ti fenički rudnici nalaze se na tasu između područja po imenu Eniri i Keniri – nasuprot Samotraki, gdje je jedno veliko brdo bilo cijelo isprevrtano za vrijeme istraživanja za rudnik. Toponim Skapte Hile u prijevodu znači iskopana šuma. Bogatstvo rudnika na otoku Tasu i na obali ispred otoka plaćeno je potpunim uništenjem šuma. Pjesnik Arhiloh napisao je da je otok Tas gol poput magarećih leđa. Uništenju šuma zbog kopanja rudnika pridružila se i metalurgija. Za dobivanje željeza nužan je bio drveni ugljen – Drveni ugljen dobivao se paljenjem drveta. Za 1 kg drvenog ugljena bilo je potrebno 10 kg drveta. Tako je za jednu tonu prerađenog željeza trebalo potrošiti 65 kubika drveta. Tako se danas procjenjuje da širom sredozemlja leži između 70 i 90 milijuna tona antičke troske koja je ostala od prerade najviše željeza, a potom ostalih metala. Isto se tako procjenjuje da je za tu količinu troske izgorjelo između 200 i 280 tisuća kvadratnih kilometara šume u antičko vrijeme. Doduše, to nisu apsolutne brojke, budući da šuma ponovno raste na istom mjestu, pa se ponovno sjeće, to ne znači apsolutna površina šuma, ali toliko je površine pošumljene, izgorjelo samo za metalnu industriju. Stoga nije čudo da su najveće šume, tamo gdje ih je bilo na sredozemlju, nestale već do 600. godine. Nakon 600. godine ostale su samo na onim dijelovima viših brdskih predjela gdje vjetrovi stresaju kišu, kao što je Gorje Libanon, kao što je Atlas, e, u Grčkoj je to Arkadija. E, sve druge šume su već davno bile nestale. S nestajanjem šuma nove kulture počinju rasti na obalama sredozemlja. U brončanom dobu u Grčkoj su rasli borovi, palme i sikomore. Na višim predjelima rasli su kesten, hrast i brijest. Češće su rasle bukve i crnogorično drveće. A zbog erozije te su šume nestale, a zamijenilo ih je novo bilje. Uglavnom grmovi poput lovora, mirte, ružmarina. Uz grmlje rastu i patuljasti hrastovi, divlje masline i smokve. Sve te biljke imaju duboki jak korijen i ne treba im puno vode. Uz to ove su biljke pune aromatične smole koju biljke izlučuju kako bi začepile pore i tako spriječile isparavanje vode. Aromatične smole dobro su došle u proizvodnji mirisa i kao začini jelu i piću, ali su te smole doprinjele češćim požarima. E, zemlja koja je naglo ostala bez šuma, što zbog vjetrova, što zbog oborina, odlazi za dvije, tri godine, erozija će očistiti sve do golog kamena i za manje od desetljeća nitko više neće moći pretpostaviti da je na tom golom kamenu ikada išta raslo. Tako brzo erozija djeluje naročito na sredozemlju. To se Grcima također dogodilo, događalo im se na njihove oči da im obradivo tlo nestaje pred nosom i trebalo im je dosta vremena da shvate zašto kako su ti gradovi rasli od 8. stoljeća naročito prema 6. stoljeću zbog povećanog broja pučanstva sve se više šume krčilo da bi se dobilo obradive površine prvenstveno za žitarice. E, žitarice nemaju korijenje koje može zadržati zemlju i ta je zemlja pod žitaricama vrlo brzo odlazila, nošena erozijom i kako je ona odlazila, tako su oni sve više šuma krčili, tako je erozija bila sve brža i sve intenzivnija i tek je Solon zabranio bilo kakvo sađenje žitarica i povrća na obroncima brežuljaka u Atici i naredio je da se moraju saditi samo maslinici i vinogradi, e, svjestan toga da je to jedini način da spriječi nestajanje obradivog tla. Šume u Atici su već odavno do njegovog vremena bile nestale gotovo sve e, i svjedok toga nam je Platon koji pripovijeda da je u hramovima vidio grede načinjene od golemih stabala koja su nekoć rasla u Atici, a u njegovo vrijeme nema im niti traga niti glasa. Posljedica druga erozije i deforestacije je ta da sve više blata bujice valjaju u doline i oni rijeke koje su nekoć bile bistre postaju blatne i izvori koji su nekoć davali pitku vodu se zagađuju, postaju blatni i tako kako nestaju šume, kako nestaje obradivo tlo, počinje nestajati i pitke vode i jedan po jedan izvor prestaju e, davati čistu vodu. I to je također, na primjer, u Atici bio vrlo veliki problem pitka voda, o tome nam također govori Platon u svojim dijelima. E, nadalje tu su bili rudnici. Oni su prekopali čitava brda, prevrnuli naopačke u potrazi za rudama od kojih se živjelo, bez kojih se nije moglo ali su ti rudnici uspjeli, na primjer, Cipar od pošumljenog otoka pretvoriti u jednu pustoš do helenističkog vremena. U helenističko vrijeme središnji Cipar je gola pustoš izrovana rudnicima bakra, stabala gotovo da više i nema. Tako da helenistički vladari u trećem i drugom stoljeću donose zakone o očuvanju šuma, pa čak i postavljaju šumare, čuvare šuma da nadziru da se šume bezglavo ne sije. lov i krčenje šuma smanjili su broj divljih životinja u Staroj Grčkoj, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kako nestaju šume i kako e, opasno biva nagrižena ta ravnoteža u prirodi, tako nestaju i mnoge životinske vrste. Prve su nestale krupne životinje, e, Posljednji evropski lav zabilježen je kod Herodota negdje početkom petog stoljeća prije Krista, nakon toga lavova više nema, zadnji je ubijen negdje u to vrijeme. Veprovi su dobrano istrijebljeni do rimskog vremena, kao i medvjedi. E, Arkadija u središnjem Peloponezu svoje ime nosi po medvjedima, Arkas je medvjed, Međutim, već do vremena klasične Grčke medvjed je bio silna rijetkost u Arkadiji, do rimskog vremena više nije bilo ni jednoga. E, isto tako imamo podatak da je pjesnik Horacije u Italiji bio silno zaprepašten u prvom stoljeću prije Krista kad je na ogradi svoga imanja ugledao vuka. Vukovi su postali rijetkost u Italiji. E, samim time postaje problem prehranjivanje krupne stoke. Grci su osjetili taj problem jako. E, jedna veća dobro uhranjena krava treba dva jutra ledine da bi se hranila. U Grčkoj je to jako puno i vrlo brzo u Grčkoj se smanjuje broj e, krupne stoke zato jer se smanjuje površina zemlje pod pašnjacima, a pašnjaci nestaju jer ih ljudi uzimaju za obradivo tlo da mogu prehraniti gradove koji su nastali. I krupnu stoku zamjenjuje stoka sitnog zuba, ovce i koze. I već su Grci znali da su koze najveća opasnost za šume, naročito mlado drveće. I Koze su često optuživane kao glavni krivac za nestanak šuma, međutim što je bilo manje krupne stoke, bilo je manje gnojiva za poljoprivredu, sve više je bilo prostora za stoku sitnog zuba koja je pak onda travu čupa iz korjenja ogoljuje mlado drveće i u biti potiče ovaj proces po kojem nestaju pašnjaci, što znači da će krupne stoke biti još manje, a koza i ovaca koje mogu preživjeti na ovim skromnim još više. I tako se grčki svijet uvukao u jedan zatvoreni krug e, i može se primijetiti kao posljedica toga u Beotiji, na primjer, u helenističko i rimsko vrijeme drastično opada broj stanovnika. Stara Grčka jedva da je mogla prehraniti svoje stanovnike, a njihov je broj rastao. Izlaz je bio u izlasku na more i u kolonizaciji obala Sredozemnog mora. I tako je došlo do jednog od najvećih i najznačajnijih pothvata u povijesti Europe. Grčka kolonizacija promijenit će obale Sredozemnog mora. O tome ćemo govoriti sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitala Rosanda Kokanović, emisiju snimila Katarina Barišić, emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.